omonat deganda ko'pincha birovdan olingan biron moddiy narsa yoki birovga yetkazish lozim bo'lgan qarz gapi va shunga o'xshagan narsalarni tushunamiz aniqrog'i omonatning mazmun mohiyatini insonlar aro munosabatda ko'ramiz omonatning lafziy ma'nosi birovga boshqa birov tomonidan berilgan va zarracha xiyonat qilmasdan qaytarilishi lozim bo'lgan narsadir omonat shunday narsaki bir kichik zarrasi kamaysa ham uning omonatligi qolmaydi omonatda turgan bir ko'zi suvdan biror tomchisi kamayib qolsa omonatdorga xiyonat qilingan bo'ladi chin ma'noda omonatga deb berilgan kitob hatto o'qilmaydi o'qilsa shart buziladi bunday talqinlar darhaqiqat insonlarning o'zaro munosabatlarida amal qilinishi shart bo'lgan talqinlar bo'lib uning oxiratda bo'ladigan hisob kitobi so'rog'i qattiq bo'ladi shuningdek sharqning buyuk mutafakkirlari ulug' islom ulamolari foniy dunyo undagi ne'matlar ayniqsa insonga yaratgan tomonidan berilgan omonat ekaniga asosiy urg'u berganlar insonlar aro rioya etilishi lozim bo'lgan omonat mezonlarini belgilashda ham ayni tushunchadan kelib chiqqanlar ya'ni dunyoning omonatligi uni bir kun kelib asl egasiga qaytarilishini anglagan inson hech qachon o'zgalar haqqiga xiyonat etmaydi degan fikrda qat'iy bo'lganlar hazrat alisher navoiy ham omonat haqida tafakkur qilganida mana shunday katta mezonlardan kelib chiqadi aylanib turgan sharhi dunyo masxarabozdir ey ko'ngil uning firibiga aldanib ganch topaman deb o'ylama charxning ishi tongning kulgiga og'iz ochganidek seni aldab so'ng o't olov sochganiday gap bu masxaraboz dunyoning kumushrang qo'g'irchoqlarini ko'z ko'z qilishdan qasdi elni afsun qilishdir u shunday tadbir bilan elning qonini to'kadi firibgarlik bilan xalq jonini oladi hisrav kabi qancha podshohlar farhod kabi qancha bahodirlar jonini olmadi u makkor dunyo faqat jonnigina emas iymonni ham o'ldiradi keyin o'zining uyidan haydab soladi shu tarzda bu dunyoga 100 ta odam kelsa, mingtasi ketadi. Mingtasi o'lim manziliga yetib ulgurmasdan yana 100 mingi uni quvib yetadi. Dunyoning ishi kelib ketmoqdir. Bu hayot bazmiga aslida ketmoq uchun keladilar. Kimnidir taxt ustida o'tqizar ekan, shu taxtni unga g'amxona tobut qilib qo'yadi kimnidir haqir bo'yri ustiga o'tkazib kigizni uning abadiy xobgohiga aylantiradi kimga hayot jomidan bir qultum ichirsa ortidan zahari borki bu jomdan suv ichmaydigan va zahrini tatib ko'rmaydigan odam bo'lmaydi birini qatl aylamayin qo'ydimu zoru zalil aylamayin qo'ydimu ko'rki qayon bordi faridunu jam eranju xushang ila zahhok ham salmu muni chehr ila و qani bahmanu قنی iskandar qani qani خان قنی chingizxon qani jahon xoni temur تاریخ ya'ni tarixga boq bu dunyo biror kishini omon qo'ydimi faridun jamshid eranch Xushangu zahhoklarning salim munichehr navzar Baxman, doro iskandar chingizxonu temur ko'ragonlarning holini kechdi ular shuncha boylik shon shuhrat toju taxtlari bilan qayon ketdilar shunday ekan ey iymon tolibi bo'lgan inson hech durur hosili baqosi hech kech boridin bot vale qo'yma kech seni ul etguncha zabun sen burun ayla ani faqr ila xoru zabun har ne bor ilkingda parokanda qil o'z iligingdin ani sharmanda qil ya'ni aldamchi dunyoning hosili omonat o'tkinchidir kech bo'lmasdan bu dunyodan voz kecha bilgin dunyo sendan kechgunicha sen uni faxrliging bilan mag'lub eta bil qo'lingda borini sochib tashla shu yo'l bilan makkor dunyoni sharmanda qil payg'ambar alayhissalom faqirligim faxrimdir deya marhamat qilganlar ushbu hadis mazmunida foniy dunyoning omonatligi hech narsaga arzimasligi muhrlangan oysha onamiz roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shunday rivoyat qiladilar payg'ambarimiz uylariga kirayotib agar odam farzandiga ikki vodiy to'la tilla bo'lsa ham uchinchisini xohlaydi odam farzandining ichi tuproq bilangina to'ladi alloh kim tavba qilsa tavbasini qabul qiladi va alloh taolo bu dunyoni namozni ado qilishlik uchun va zakotni ado qilishlik uchun beradi der ekanlar demak bu dunyo insonga oxiratini ta'min etish uchun Alloh vaqtinchalik bergan omonat ekan dunyoning aldamchi ziynatlariga berilmoq insonning mana shu omonatga xiyonati ekan qur'oni karimda takosur surasida alloh shunday marhamat qiladi ey insonlar sizlar to qabristonni ziyorat qilmaguningizcha ya'ni o'lib qabrga kirmagunlaringizcha sizlarni mol dunyo to'plab ko'paytirish Allohga toat ibodat qilishdan mashg'ul qildi. Bu dunyoning omonatligi haqida Iskandar Zulqarnayn bilan bog'liq ibratli bir hikoyat bor. Barcha ilmlar shohi Iskandar dunyoni egalladi. uning bormagan fath etmagan biror yeri qolmadi hatto suv osti ham uning hukm changalida edi yulduzlar mulkida unga tobe bo'ldi u adolat tamg'alarini yulduzlarga o'ydi ne ne shohlar unga qul bo'lishdan iftixor etar edilar u ham shoh ham vali edi butun jahonni ko'zguda ko'rardim yetti osmonu yetti iqlim unga tobe edi shunday odam martabali hukmdorning ham dunyodan ketar vaqti yaqinlashdi shunda u o'zini o'ta bechora hol his etdi o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi unga na hakimu tabiblar na farmoniga muntazir xizmatkorlar yordam qila oldilar ularning barchasi yolg'onchi dunyo aro qolishi iskandarning esa qora tuproq ostiga ketishi ma'lum bo'lib qolganda u men shohlik martabasidan pastga enayapman so'nggi safarimga nog'ora chalinmoqda dunyodan hamiyat bilan ketmoqchi bo'lganlarga vasiyatim shudur qachon mendan jon qushi ko'tarilib poklik harami xudoning huzuri tomon parvoz etganidan ohimdan olam qorayib yotadigan joyim tobut bo'lganida yo'limni qabr tomon boshlayotganingizda bir qo'limni tobutdan chiqarib qo'yinglar toki birov u tomonga nazar solar ekan chiqarib qo'yilgan qo'ldan ibrat olsin bilib qo'ysinki yetti iqlim sohibi yetti falak mushkulotlaridan boxabar zot olamdan bo'sh qo'l bilan ketmoqdan foniy dunyo xazinasini havas qilganlar uchun dunyoning omonat ekanligiga shu bo'sh qo'l dalildir dedi demak o'lim bizning qo'limizni bo'shatmasdan turib biz qo'limizni dunyo matohidan bo'shatishimiz lozim ekan buyuk iskandar zulqarnaynning aqlu zakovati mislsiz shonu shavkati martabasi birgina shu haqiqatni anglashga xizmat qilibdiki o'zimizda bor narsalarni aql tarozisiga tortib ko'raylik dunyo omonat qilma xiyonat maqoli ushbu fikrimizning go'zal xulosasidir